Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui el món de la música amb Bruce Springsteen i el seu àlbum Western Stars. There's a place out on the highway across the San Bernardino line Where the truckers and the bikers gather every night at the same time Seven the band aquest és un àlbum magnífic a càrrec de Bruce Springsteen. És el seu treball en discogràfic anomenat Western Stars, el 19è àlbum d'estudi de Bruce Springsteen, l'intèrpret anomenat eh, el boss, el big boss de la música, el gran jefe. Nascut el 23 de setembre de 1949 a Long Branch, en New Jersey. Western Stars és una mica el retorn amb aquella música en la qual ell va aprendre a sobreviure amb eh, cançons eh, que s'aproximen molt al country, al rock, però sobretot amb aquella música que el va influenciar, aquell Southern Country, o també anomenat Southern California pop music, aquest tipus de pop influenciat per la música d'arrels americana dels anys 70 amb gent com Glenn Campbell o Bart Baccarat. seva música ens acompanya amb extraordinaris temes eh, que formen part d'aquest treball en discogràfic eh, que, sens dubte, és un dels millors en la seva carrera artística. Almenys un àlbum plenament real. La companyia discogràfica Columbia Records el va publicar el 14 de juny del 2019. La cançó que escoltem de fons, Hello Sunshine, va ser publicada com a primer senzill el 26 d'abril d'aquest mateix any. Produït per Ron Aniello, el primer àlbum de Spristing amb material original des del llançament de Wrecking Ball l'any 2012. Hello Sunshine, won't you stay? is like my walking shoes, But you can get mateix Bruce Springsteen qualifica aquest treball discogràfic eh, com influït per aquesta música pop californiana. L'àlbum el va anunciar l'abril del 2019, moment del llançament del primer senzill, un retorn a les, als enregistraments en solitari que feien cançons basades en personatges i amb extraordinaris arranjaments orquestrals a l'estil més cinematogràfic. Ho va fer amb un comunicat de premsa caracteritzat eh, com una gamma de temes americans, de carreteres, d'espais deserts, desèrtics, d'aïllament i de comunitat i de pertanyença a la seva casa, a la seva esperança, a la seva música i el que és el somni americà en definitiva. Sunrise, sundown, the streets gone, gold. the skies above. I'm searching for my love, searching for my love. primer senzill de l'àlbum, com hem dit, va ser la cançó Hello Sunshine, publicada l'abril del 2019 al costat d'un vídeo musical. Varen seguir Leader Goes a Miracle, que també escoltem eh, Jackson Train, i el tema que donava nom al treball discogràfic Western Stars, que serà amb el que tancarem aquest mini espai. Una portada magnífica amb un eh, cavall negre eh, que creua un terreny ple de sorra amb un toc molt bonic amb el cel de color blau. Western Stars va debutar amb el segon lloc de la llista nord nord-americana Billboard 200 per darrere de l'àlbum de Madonna, el Madame X, amb 66.000 unitats venudes en aquell moment. Era el 20è top 10 de Bruce Springsteen amb el seu país. Va arribar al número 1 a llocs com Austràlia, Alemanya, Espanya o el Regne Unit. Cançons fantàstiques en un gran mite de la música de Bruce Springsteen que ens acompanya en el dia d'avui amb aquesta càpsula musical que espero que hagi estat del vostre grat. Bruce Springsteen amb Western Stars. once I was shot by John Wayne. It was towards the end. That one scene's brought me a thousand drinks, set me up, and I'll tell it for you, friend. Here's to the cowboys, riders in the world. the western stars are shining bright again. And the western stars are I woke up this morning, just glad my boots were on.